50 languages. 85. 85. Question passé 1. Question passé 1. Combien en avez-vous bu Combien en avez-vous bu Combien d'heures avez-vous travaillé Combien de temps avez-vous travaillé Avez-vous beaucoup écrit Avez-vous beaucoup écrit Comment avez-vous dormi Comment avez-vous dormi Comment avez-vous passé l'examen Comment avez-vous passé l'examen Comment avez-vous trouvé le chemin Comment avez-vous trouvé le chemin Avec qui avez-vous parlé Avec qui avez-vous parlé Avec qui avez-vous pris un rendez-vous Avec qui avez-vous pris un rendez-vous Avec qui Avez-vous fêté votre anniversaire Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire Où êtes-vous allé Où êtes-vous allé Où avez-vous habité Où avez-vous habité Où avez-vous travaillé Où avez-vous travaillé Qu'avez-vous recommandé Qu'avez-vous recommandé Qu'avez-vous mangé Qu'avez-vous mangé Qu'avez-vous appris Qu'avez-vous appris à quelle vitesse avez-vous conduit À quelle vitesse avez-vous conduit Combien de temps avez-vous volé Combien de temps avez-vous volé À quelle hauteur avez-vous sauté À quelle hauteur avez-vous sauté